Luis Reichardt estis germana kant instruisto, componistino kaj directisto, direktisto, uludis ludis gravan rolon en la formado de la germana Corus movado, kiu estis forta axelilo de la musica nazismo en la y arsento. Si estis filino de la talenta componisto Johann Friedrich Reichhardt, per la patrina flanco, Luise devenis de longa tradizio de musicistoi, Sia patrino estis la componistino Julian Benda Reichhardt, quiu mortis ciam Luise agis nur quariaroin. Luise estis cefe memlerninta, ricevante nur iun neformalan educon de sia patro. Tamen tio ne estis obstaclo porque scia iarta inclino manifestigis. Quarel el i cantoi aperis en l'antologio de componajoi de scia patro. Si crescis en privilegiita heimo, quiu altiris multain er la plei l'estarai poetoi de tio e poco, inclusive de Goethe, quiu nomis scian familian heimon, la rifugeion del romanticismo. Du foie, Luise, estis preta et sinigi, sed ambau finis en la neatenditai mortoi de la estontai etzoi. Do, Luise, evitis posta in romantica in rilatoin, dedicante tutta nemozian energion al musico. Si estis prescribita kiel extreme gaia, sincera, intelligenta, de humila conduto, kiel estis attendite de virino et tiu tempe. Tamen, si forlasis sian familion, cae translocigis al Hamburgo, nenian revenante heimen. En Hamburgo, Luise Reichardt rapide farigis conata instruistino pri canto, altirante suffician nombron da studentoi. Tio disponigis monom por sia el speso dum la unuae tagoi tie. Si successis viv tenis in finanze dum sia tuta vivo. Paralele al instruado, si comences studi con Johan Friedrich Klasin por perfectigi sian musican sion. La plei granda parto el sia vercaro estis scribita dun si vivis en Hamburgo, sugestante che sia sendependezzo cae liberezzo instigis sian creivon. La influo de Luizzi Reichardt sulla musica vivo de Hamburgo esti ne contestebla. Si organizis cae dirigentis corusoin, instruante al cantistoi musicon, vocian technicon, cae germanan el parolon, treinante ilin en la handel stilo. Si ec establis la corus societon en Hamburgo, sed, malgrau sia gravega influo sur tiui musicae corusoi, si neniam raitis directori ilin en presentadoi. Tiu tasco estis delegita al siai virai collegoi, char existis neniu precedenzo de virino directanta coruson publice. Ciel scribis Jean Hague en enciclopedia almanac, malgrau tiui genro limigoi, Reichard forte influis la musican vivon de Hamburgo tra sia cantvercado, instruado cae directorado malantau la esceno. Sia musico sequis la tipa in temoin de la germana romanticismo enfasante naturon, romantican amon cae morton. Louis Reichardt componis en la germana cae la itala. Si traducis diversain latinain textoin en la germanan por presentadoi, cae ofte si muzikigis poemoin de la tiamai plei lestarei poetoi estante ciam extreme fidela al textoi. Luise ne estis fam conata cantisto antau ol farigi componistino. Si attentigis pri siai cant vercoi, pro sia agado in la corusa vivo de Hamburgo, cae pro sia rimarquinda capablo verci lirica in melodioin sia musico ne estis harmonie complica au aventurema. Gi estis caratterizita per siai folclorei traitoi. Tio donis al sci la liberetson scrivi belain melodioin con alt qualitai textoi. Char sia musico estis tiel alirebla ca juebla por ausculti, Gi estis alte apresita de plibasta publico, cae si ne besonis reiciam patronetzom por subteni sin. Luis Reichardt verkis por piano cae vocio au por capella vocio pli ol cent lidoin dum sia cariero quiel componistino si ai canto i kai i vercoi covris la plenen gamon da stiloi el kiwi la plei multa estis publicigitai gita i kai presentita i dum sia vivo dauro en hamburgo